Alloh bizga e, bizni e, amallarimizga muhtoj emas. Biz qulligimizni shunday Allohga ko'rsatib, butun vujudimiz bilan qulman degan narsani ixlosni ko'rsatishligimiz biz ma'mur bo'lganmiz. Mana shu ma'mur bo'lgan narsani ko'rsata olsak, Alloh tarafidan bo'lgan mukofotga sazovor bo'lamiz. Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohil janna. Allohni beradigan matosi qiymatdir, arzon emas. Allohni beradigan matosi jannatdir. mana shunday bilib olishimiz kerak bu jannat faqat ixlos sifatiga ega bo'lgan zotlarnikidir agar ahli jannatlarning zikrini ko'rsangiz o'ylaysizki meni amalim qayerdayu ahli jannatning amallari qayerda ahli jannat bo'lishi shu sifat bilan ahli jannat bo'lishi shu sifat bilan deyilsa do'zax ahllarining sifatlarini ko'rsangiz ularning ko'rib alhamdulillah men bunchalik rasvo bo'lmadimu degan xayolda bo'lasiz demak doim mo'min kishi xavf va rajoda qo'rquv va allohni azobidan qo'rquv va allohni rahmatidan umid qilishlikda yashamoqligi kerak